eta hasteko gauza tipi batetaz mintzatuko naiz atxalde untan. Tiki baina nahundi leko hainitz hartzen baitu gure bizietan. Ea, jomatzen duzien zertazaren eizen erustez askifite atxoren duzi. Lau milioi ditugu, lau milioi ditugu gure gorputzean. Izan emazte alagizon. Izerdia atxikitzen dute, gorputzaren ostea laguntzen dute mikrobioetaz, mikrobioetaz babesten gaituzte kanpoko erasuetaz ere gozoa da. Perekatzerakoan sensiblea ere bada eta gure emozioak agertzen ditu. Alta, alta gure gorputzetik kentzea erabaki dugu. Les, les jeunes femmes que j'ai rencontrées, qui, qui parlaient de leur rapport au poil et de leur rapport au poil pubien, il y avait quelque chose quand même qui, qui ressort de façon très claire, c'était que c'était dégoûtant. Gertu duzu zertaz ari naizen, hileetaz ari naiz biztan dena hemen psikologo baten hitzak entzuten dituzue. Aipatzen du beraz, eh, bere pazienteek nola ikusten duten hilea, hoien gorputzarekiko, zeharreman eh, duten hilearekiko. Eta dokumental sail berezi batean, sartzen da, eh, soinu zati hau, arte katean agertuko dena, bideo sorta bat aterako dute abenduaren lehenetik. haintzina ikusten alko duziena siena Pualorama, deitzen dena, Pualorama, ileek zerbaitetarako balio dute alta haien kontra gerla haundia edatu da mundu guzian, emazteen zangoak, hankarte arte ere, ilerik gabe, ba, besazpiak, izotzokeieko pista bat bezain lehrakorak, eta gizonen papoak ere ilerik gabekoak mudan dira orain. Mr. Clean, Mr. Clean. La representation, que c'est un plus d'hygiène, un plus de propreté, en même temps un plus de lisse, et c'est vrai qu'il y a cette valorisation du lisse. Hau da, beraz, antropologo bat, hemen mintzo, olako irudi eh, eraiki dugula, hilerik gabego, gabekoa, higienikoa dela, azkenean, garbitasuna ekartzen duela, hilerik gabe izaiteak, edo erakusten duela. Il y a des affinités entre le corps tel qu'il est présenté euh, par les systèmes totalitaires, les, les systèmes fascistes, avec, si vous voulez, ces corps euh, parfaitement sculpturaux et euh, où il n'y a pas de choses qui, gênent. Là où rien ne dépasse, c'est l'ordre. Euh, et l'ordre n'aime pas ce qui dépasse, les têtes qui dépassent ou les poils qui dépassent. Ordenaren ordezkari, denak ongile ezer ez da gainetik pasatzen, deus gainditzen edo pasatzen eta ala nola ileak desagertu diren gure bizietatik, gure gorputzetatik, eta da Ushaina ere sartzen da hortan. On s'engouffre vers le chimique comme on est habitué aux odeurs chimiques qui nous dérangent absolument pas. et comme les, les odeurs corporelles nous dérangent. Gorputzaren usain naturalak, usain txarrak bilakatu dira, eta usain kimikoak aldiz usain onak. Eta merkantziak, badute du lekurik hemen, marketinak leku bat baute du hemen, bi istanena baiet, hile gutiago, usain kimiko gehiago, sos gehiago, baina ez sos gehiago guretzat, eh, kasu, marka undientzat biztan da. Zorroje du poal, finalement, est une construction... Euh, cosmétiques, un des grands problèmes hein, du lisse, hein, notamment des aisselles, c'est que vous allez transpirer davantage. Hori agertzen dena geroz eta gehiago izerdi eta geroz eta produktu kimiko gehiago eta Qui est beaucoup plus dangereux que d'avoir des poils, puisque quand vous avez des poils, ce sont les poils qui euh, retiennent la transpiration, la saleté, et qu'ensuite vous allez nettoyer. ara, produktu kimiko gehiago oraindik eta eh, pentsatuz garbitzen eh, dugula zikina uste dugun gauza hori eh, be, garbi izaiten ahal litaike. Bainan gure usteetan beldurgerri eta itxusita zikin bilakatu dira ileak beraz askatu zuen ileak eta behortarako balio du soitea bideo zati labur horiek, bos minutu irauten dute, poalurama deitzen da beraz be, Video sorta hau arte kreatif sailean ikusten alduzuea benduaren lehenetik aintzina amar episodio laburrez osatua dena gomendatzen dauzkitziet labur da eta beti gogoetarako ere interesgarriak eta lotura simple honek ilan, eh, kantu bat proposatzen dauzkiet Java taldea Le chanson réaliste, musique. sont engagés. Hein. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue. Quelle grossière erreur. Voyant ses fruits fragiles, à la merci des chacals, il eut une idée lumineuse. Le poil. Au départ sur terre c'était Byzance Tout le monde m'a brossé dans mon sens L'argent, rentré dans la touffe J'ai donc coté mes poils en bourse Puis j'ai connu Marie Chantal Elle avait la bouche en cul de poil On s'est quitté, un poil de l'épouser Le jour où elle a voulu décolorer Toutes ces bourgeoises qui s'épilent Ça me rate, ça me barre, ça me Je suis celui qu'on torture au rasoir bique. Toutes les bourgeoises qui s'épilent, ça me rase, ça me barre, ça me m'horripile. Dans un monde aseptisé c'est, je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice, j'ai eu des démêlés de justice. Je les murs, j'étais clandestin, craqué dans les moindres recoins. Coin, coin, je voulais pas finir comme fourniture. Mon perruque couvre sa chaussure. Par charter, j'ai fui le capitalisme. En Afrique où j'ai eu poiludisme. Tous ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barbe, ça me Je suis l'ennemi public. Celui qu'on torture au rasoir que tous ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barbe, ça me partir. On aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal, dans une communauté au Népal. J'ai fondé mon paradis fiscal sur une baba ou sandales. Mais avis à tous les crânes d'œufs, je serai de retour en 2069. Poil aux dents. Lopual, Java taldearekin. Itzetapur. Laster Fred Berruet gurekin eh, Wilko taldearen disko berria ipatuko dauku eta nartean ala ere etxe miaketak zertan dira. Segitzen dute Frantzian urgentziazko egoera baliaturik etxeetan eh, polizia sartzen da. Arma bila edo gauza txarrak egiteko asmoa dutenen etxeetan e, biltzeko be, mm, ilegalak diren gauzak edo froga batzuen bila. Artikulu bat irakurri dut egun ja danik aipatu nuen atzo, eh, bazela gune bat, eh, lemondek sortu zuena, eh, be biltzeko azkenean emaitzak, edo zenbakiak, zenbat miak eta diren egunean, nor miatu den ze emaitza emaiten duen ere, pixka bat kontrolatzeko, ere be nola baliatu aden, urgentziazko egoera hori, poliziaren gandik, edo ta frantses gobernuaren gandik, eta beraz artikulu bat lekukotasun batena, irakurritut egun, basta puntu mag gunean, adibide bat, aski interesgarria, azkenean, kasik huartarazten eh, duena edo noiz gure ere tortzen aldela polizia. Baratze gintza biologikoan lan egiten duen eh, bikote baten eh, lekukotasuna da hemen, Dordonia departamentuan instalatuak direnak, eta beraz, goiz batez, uh, be gau azelarik haien etxerat sartu dira, inguruko jendarmak, perkisizio eta baten egiteko, eta galgit, zergatik, frantses gobernuaren urgentziazko egoeraren baitan sartzen zela azpimagatu dute. Bikotea bere bi urteko horrekin bizidata, bere barazkiak biokopen eh, saltzen ditu eta merkatuak egiten ditu. Zer uste dute armak atxemanen ituztela barazkietan ala zer dion uh, batek, kide batek, um, ondotik horretarazio diete, zendako hor ziren bereziki bi hoien etxean, eta poliziak jane horretziste duela hiru urte autopistako pagagune batean, ikusiak izan zineten peajeak idekitzen Notre Dame delandeko edo zadeko militante batzuekin. Ara, heldu elduden beraz, susmo handia bikote horren aurkakoa. Eta zer den urgentziazko egoera frantzian edo zen aitzaki hona da prefetak miaketa agindu baten emaiteko. Prefetaren izenpetze batekin aski baita e, epailearen e, epaileari galde egin gabe. Zonbaitoren miaketaren ondotik poliziak ez du deus atseman paper bat izenpearazi bikoteari eta agur batez joan dira. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz hitz eta putz. Bestelako gai bat eh, musikan txartu haintzin, uh, eh, deitzen da My Life After 44 <laughs> Years in Prison, zakitzenako inglesa sasina izelirak urtzen, zer erran nahi du, eh, nire bizia berrogeita lau urte presondegian pasa ondotik. Uh, estatu batuetan filmatua izan den uh, elkarrizketa da, eta gizon baten lekukotasuna uh, berrogeita lau urte pasaditu presondegian otizek, uh, ogeita bost urtetan, beraz presondegian sartu zuten eta orain irurogeita behatzi urte ditu, uh, duela berrogeita lau urte polizia baten erailtze saia keraz akusatua izan zen, eta horregatik beraz berrogeita lau urte beraz preso egonda gizon beltz hau azpimagatzen mm. aldugu beltza dela berdin kasuntan ere garrantzia baitu eta beraz orain presondegitik uh, atera da beste bizi bat, bigarren bizi bat bigarren uh, asna, eh, bat berak dion uh, bezala eta mundu berri bat topatzen du kanpoan bistanena dena Eta bere begira da, mundu begi, berri hori begira, ordan uh, eh, instalatu dute kazetariek eh, New Yorkeko gune garrantzitsu edo ezagunenetariko batean, nun badiren pantailak eh, bazter guzietan, jendea ibiltzen, marka guziak agertzen diren gune hortan, autoak, taksiak eta bar, eta bere iritzia ikusten duen ari buruz bai, eh, emaiten du eta bai, adibidez bai, eh, aipatzen du uh, eh, ebe jendea garaian gune hortan ikusten zola ibiltzen, mintzatzen haien artean eta hor ikusten ditola pertsona batzu denak hoien telefonari begira bakotsa bere belagietako ekin loturik eta bakotsa bere munduan besteari kasu egin gabe adibidez, ala, adibiden artean eta bestelako lekukotasun ere uh, unki berriak Otis, Otis, bere abizena Otis Johnsonen gandik. I remember this when I first got out, I was gonna make a call. Then I seen the, the $1 thing. Hala, beraz, txemaiten alduziena ere interneten uh, eh, diotzen eh, baduzi, beraz, Otis Johnson hori egin gure ipagaietan eta eh, musika aipatzen dugu orain, aldiz? Fred Begoat, zurek ilan? Bai, arantxa, gaur, estatu batuetara ermaten zaituztet, Wilkoren Star Wars izeneko disko Wilkoren Star Wars izeneko disko begiaren deskubritzera. shower time. Joan den udan, Chicagoko tale famatuak ustegabean ajapatu gintuen. Alabainan, zaleak sare sozialetan doidoietarik abisatu ondoan, beren disko begia sarean ugirik telekagatzeko parada eskaini zaukuten. Lan begi hau, The World Love disko handi ura atera eta lau urteren buruan helu zauku. Orokorki, kantuak nahiko jokeroak dira. Gitarrek protagonismo berezia badute eta beti bezala, taldearen teknika maila iziagia da. Behialako folk country ura lebatera utzi, eta Wilcock indar handiko rock landu bat eskaintzen dauku hemen. Egia da Star honetan, taleak maisutasun handia erakusten daukula. Hauek, ez dute soinua bainagia initzik behar. Talentua zehaztasuna eta sormena aldiz soberan dituzte. Ara bainan, agi da talde honek kantuak sortzeko duen doaina. Uste gabeko egitmoa laketa bikainak, etengabe azten doazen kantuak eta guzti. Wilco musikaren historian egonen den talde horietako bat dugu. Eta seikotea izigarri ongi zahartzen ari dela ematen du. Beren diskografia oparoa, osatzera heldu den lan berri honek bezala. Nera aletik, berzerik ezen zuleak, heldu den aste arte usten zaituztet, beren disko begitik atera lautzudan kantu honekin. taldea Fred Beruetak orkesturik mil esker ondoko aste arte musikan ere uh, justuki uh, begiz begi taldea ezagutzen duzie mengo talde bat da eta Finalistak dira, lau talde gelditzen dira banden leian, eh, eta zazpigarren edizionen zat, bia handa finalaren gaualdia eta deialdi bat egiten dute, uh, eh, epa kideak bozkatuko balimaute zati batean irabazlea, beste zatia, Twitteren boskatuko da, beraz eh, Twitter duzuen guzieri deialdia egina da, bihar gauean sortzietatik haintzina, eh, begiz begiren eh, Twitter konduari lotu, eta bertxiotu hau baien txioak, eta hola, horiek laguntzen alko, dituzue, eta bestalde, itzataputzen, laster, julen girez gurekin izanen da, gerla eta imperialismoa aipatuko ditu, eta les gure gomitarekin, Dominikada da gerrekin, larumatean egin beharra den elkarretaratza bat aipagai, bai honan goizeko ameketan deitu dute erriko etxen intzinera, eta hainbat eh, elkarte eta uh, taldeek, eta uh, salatzeko, frantses gobernuak plantan eman duen uh, sekuritate uh, neuri zorotz hori, eta bakotsaren eskubideak bazterrean utzirik bereziki manifestarienak debekatu baitituzte, beraz, uh, elkarretaratze edota manifestazioak. Hori ipatu aipatuko dugu sekiago bere kilan nahtean bostak eta erdi euskal irratetan berriak zurekin bernadetar gaina. Alerta egoera poliza kontrolak mugetan, beobiako zubian poliza aldeator da eta inguruko komertsantak pleini dira. Aixe jende gutiago dute, saltzeak erdiz apaldu direla diote, iparaldetik edo landesetaik edo berdin urgunagotik jendea hojat jiten beita, tabakoa eta alkola bereziki erosterat, kontrola horiekin uzkurago dira. Arnaldo Otegi martxoaren ogoita zortzian ateratzen alko dela presondekitik Espainiako hauzitegi nazionalak juri jakina azidu atxalde batasuneko bat bozera mailea ez da atik bosturtez bozetan aurkesten alko ez du ere kargu publikorik hartzen alko. Uztaitzen eh, erobi, ibaitik aspaldian heldu zen kanala pribatu batek tapatu du dauntan, urbidearen idortzeaz gain herriko hierasarra suntsitu du, lan horien egiteko baimenik etzela salatu dute kad eta UDE ingurumenerako elkartek, ondorioak izanen direla bai ingurubenaren zat eta bai ondarearen zat, afera hausitan eman dute, Bruno Carrer ustaitzeko hausapesakatik dio kanal hori pribatua dela, eta nahi du denekin mintzatu Siberoko turisma bulego nagusia tagatzen plantatu da, mauleko aldiz neguarentzat hetsi da, salbu bakantzatipi eta larun bat goizez, agazoinetan atagatzen udauntan zabaldu dela euskal mitologiari lotu interpretazio gune bat, hor plantatu da turisma bulegoa, eta bestalde Siberoko turisma gure nagusietarat ah, joaiteko atagatzetik pasatzen direla bisitariak. Ostegun untako jokozkan joan eh, kirolaren aktualitate zabala aipatuko dugu eta hortarako hiru aditu izanen ditugu mainaren inguruan, San Parasu, Pantzoltzo Mendi eta Pol Mendibururekin solastatuko gira zuek ere saio hortan parte hartzen duzue, usaian bezala, zuen galdera edo oarekin, telefono 0 bos bos behatzi 0 bat telefono zenbakira deituz, ostegunean berean, edo jadanik e-mailez, jokozkampo abildua elbidera edo Twitter konduaren bidez ere, jokoz azpiko marra, kampo! Jokozkampo ostegun guziz zazpitatik zortzietara, zuzenean euskal igatietan. duela bihaste, hirutan oita sei hauzapez oik elep edo hiri elkargo bakararen alde egin dute, gure ostiraleuntako gomitak goiz behin, Marie Antoinette Echebarren urepeleko hauzapez oia eta Jean Anioz Behere xarako hauzapez oia. Ezko beroak! Bero beroak! beroak! Bai, eskurberoak beti hor dira, gero eta gehiago beroak. Eh, Ila azken astelen guziz bezala ahatzeko bere ratzi eta nantzutan leko ezie beroen musika eman ba. Yes, no, maybe. Ila eta eutan orkestuko ditugu, gustukoak dituzien telesailen musikak. Horrean ezantz, elduen hastelenian ahatzeko bere eta eta errepika onduko hastezkinarekin eman Asteburu untan errugbia zuzenean Euskal Irratietan ostiraruntan prodebiko partida Baionak bezie errezibitzen du Jandozetik zuzenean izanen gira Zazpiak eta erditatik goiti Eta igandean federaleko bi partida, federal bian, Nafarroak erzuradu rezibitzen du, igandean iruak eta erdietan, eta tenore berean federal iruan, Euskal Desbia izanen dugu siberuan, Barkose Mugere. Aste buruntan, lekuko errukbia zuzenean Euskal Irratietan. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Prentsa ipatzekoten orea itzetaputzen, berriarekin hasteko batera gune hauzia, eta argian ere aipagaien nagusietan da. Martxoaren ogeita sortzian aterako da Arnaldo tegi kartzelatik, eh, behiritan ipatzekinen bezala, behiri agentziak jakinarazi dutenez, hauzitegi nazionalak egun hortarako jarri ateratzeko eguna, otsaila bimilata ogeita bateko, otsaila arte gainera ezingudu kargu publikorik eh, izan, Bestetik, bateragune hauzian, ere, hauzitegi nazionalari dagokion impartzialtasuna elegitea aurrerago aztertzea erabakidu gaur Estrasburgoko hauzitegiak uh, ehm, lekokotasunak bildu ditu ere eh, berriak goirizelaia abokatuarenak adibidez eta erramezala argian ere lehen gai gisa hemen baita kasta puntu eusen ere Estrasburgok bateragune hauziaren elegitearen zati, zati bat bat ali está tudo. Bestalde berrian Abel Azkona artista argazkitan, artista honek eh, bazterrak inarrosi ditu Nafarroan, azken egun hauetan, argi gelditu da Iruña estela dela hiri arrunt bat, hau mordor bat da, uh, katoliko ertsiei amen artelanarekin eh, atera ditu bezoin bat haien begonetatik, humorez hartu du erreakzio neurri gabea, bainan min dio protestek erakusketaren mesua, urardotu izanak uh, obra berezi bat egindu eh, artista honek pederastria uh, eh, pederastria Ja, barkatu hitzarekin e, lizarat diren edo baliatzen diren ostia batzu baliatuz eta horrek inguruetako eliza tradizionala batzu inarrosi ditu artistarekin egin elkarrizketa beraz hemen berrian. Eta gaur dira hogeita mar urte, Guardia Zibilak, Mikel Zabaltza atxilo hartu zuela eta handik hogei egunetarat agertu zen haren gorputza, ilotza eta tortura be zantzuak gorputz guzian. Horren inguruko gai berezia ere berriak, horretaraziz ere dokumental bat eh, egiten ari direla Mikel Zabaltzaren tortura zen. Argian eh, txirindularitza eta kirola eta emazteak gutxiago garenez gutxietxi egiten duten esken kirola edabideetan. Maite murgia, laskaoko txirindularia, sorginak bideo sortako lehen saioan. Uh, sorginak, beraz, maite murgiarekin ikusgai argian, beste gaietan argian Katalunia, laukidek osatutako lehen dakaritza kontseilua proposatuko du Juntz Peltsi uh, eh, koalizioak kupalderdiari lau pertsonaik osatutako lehen dakaritza berazea adosten duten hoien artekoa eta bestalde saharari buruzko bideo bat gatazka politikoaren erdian amaika telebistarena argian ikusten alduzie berrogei urte bete dira urten marokok mendebaldeko sahara okupatu zuela zer egoeratanda beraien burroka nola bizi dugu hori euskal egitik. Kaseta puntu eusen elikagai bankuak janari bilketa antolatzen du azaroren oita zazpit, oita sortzian, beraz, Waltari eta Sala dira aita bitxi bereziak, beraz uh, aurtengo kampaina kari. Eta bestalde media bazken um, Jean-Pierre Macias ikusten alduzi eta bere, berekin egin elkarrizketa bat. Da esik ez badugu gehiago nahi, ez da aski uh, hori berekin egin elkarrizketan. Eta bestalde bukatzeko zidu ezten bandera frantsesak agertzen dira lehen horrian, bihar egin eginen dutelarik e, omen ofiziala Frantzia osoan e, eh, Frantzes guziei galdegiten dute bandera e, ateratzea lehioetan eta beraz Frantzesak eta banderaren inguruko Eh, historia komplikatua urdin xuri eta gorri koloreekin eta bigarren gai gisa aldiz Europa Liga uh, bordale eta Liverpoolen arteko futbol partida bedeziki aipagai. Laster horretarazten hautzet gure gomita Dominika Dager izanen eh, dela eta berekilan aipatuko dugu uh, eh, larumateko elkarretaratzea baionan anartean julen girez zuritza. Ce que je veux dire aux Français, c'est que nous sommes en guerre. La France est en guerre. Je crois qu'il faut que chacun d'entre nous ait la lucidité de comprendre que nous sommes en guerre Uduialaigan astetik baizik Frantziak gerlan hasik da. Ohitazi behar dea armada, Txaden, Malin, Afganistanen, Libanen, Bolikostan, Kosovon, Libian eta Sirian diela. Eta parka hasten ditudan populientako. Eta bakizia zentako tropak hatigorik dien. Ces forces de présence et une partie de celles des OPEX permettent de protéger les intérêts économiques de l'État français. frantses ekonomiaen babestiak eran nahi dilaik, bolore eta beste Afrikan influenzia dien frantses dinasti kapitalisten interesen laguntzia. Igan hastin igandena, frantses politika imperialistaen ondorio bak harada. Terrorismoa borrokatuz ondorioa borrokatzen aigia eta ez kausa. Eta amanik erraiten halzian bezala, Errua musten esteno, belharga istuak arrapusatuko! Frantzian sekuritatean bizi nahi bada, estatiak ekuatu behar lukea izuen sekuritatean trabatzen. Bena bon, <laughs> nuiz estatu batek herritar bat behatu du. Hemen txeiulen girezen itz, ah, milesker zuri laster ah, gurekilan lan Ger Eta be, justuki aipatuko dugu urgentziazko egoera hori, Parisko atentatuen ondotik. Eta hiru hilabetera luzatu dutelarik, prefetak debekatu ditu manifestaldiak departamenduan, asteburu untako. Eta beraz, manifestatzeko eta burukatzeko eskubideen murrizketa hori salatzeko. Larumat goizean ameketan baionan elkarretaratzerat deitu dute momentu zamai iru talde elkarte desberdinek. Aipatuko dugu laster beraz gure gomitarekin Dominika Dagerrekin. Anartean gaur agertu den uh, berria ere EHS eta festivala eh, bon, ez da orain biztanena hori kaina ustaila alde hortan uh, beti gertatzen da baina egalaldia proposatzen du egalaldia uh, saio bereziak, kontzertu bereziak izango dira, gaualdi berezia guziekin, eta lehena beraz izpuran eginen da bordasuria sotoan, abenduaren amabiko gauean, last train eta radiator taldeak ikusten alko dituzue, beraz kupelez inguraturik, ea zer girotan emaiten duen eh, talde hoiekin egotea, last train adibidez, cold fever katuarekin. Cold fever up when I'm falling down, oh. Last Train eh, eta erran bezala izpuran izanen dira benduaren amabian, bordasuria, sotoan, EHZ eta festivalak, beraz, egalaldia deitzen den uh, momentu berri bat, sortzen du konzertu bereziak, beraz, antolatuak zanen dira gune berezietan, eta lehena, benduaren amabian izanen da, goazen aintzina, gure gomitarekin orain. Itz eta atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Larun bateko elkarretaratze bat eh, aipatuko dugu arratsalde untan, larun batean bai honan elkarretaratzea urgentzia klimatikoa da gure askatasunak zain ditzagun, gure borrokak segi ditzagun, gurekin dugu Dominika daga erratxalde hon. hon. Uh, manifestazio eta borrokatzeko eskubidearen murrizketa oro ukatzen, ukatuak dira uh, dei horren gibelean, beraz hainbat elkarte eta erakunde bildu zizte uh, elkarretaratzerat uh, deitzen duzi larumat uh, goizan zergatik. Bai, beraz, momentuz, uh, organismok edo taldek deitzen dute elkarretaratze hortara, beraz, lagun bat ontan, ameketan, bai uh, hainbat eh, puntuen inguruan, lehenik uh, urgentzia egoera ez dira behar eta horrez gain gure askatasunak zuzenki zan zan ematen dituela uh, erraiteko, salatzeko, eta bestalde uh, aipatzeko gaur egun, bereziki, goita bat horren uh, bezperan, urgentzia klimatikoa dela. Eta hain susen, eh, segitu bertitugula gure mobilizazioak, eh, ahore ikusiak ziren mobilizazioak atxiki berdiela, eta bestalde, eh, inoiz baino beharrezkoa dela gaur egun gure borrokak segitzea mundu noaz bait zuzenago uh, baten alde. Mm, Larumaten beraz elkarretaratzea deitzen duzie, prefetak debekatu ditu elarik ere manifestazio dezberdinaka. Bai, eh, denetan, gaur egun, frances estatuan, uh, eh, antxu denetan, departamentu mailan, 4 eh, debekatzen dira mobilizazioak. Eta hori da ere, esaratzen duguna, uh, urgentzia egoera, uh, baliatzen dela, entzuzen, uh, debekatzeko mobilizazioak, manifestaldiak, eta adibidez, joan den hastean, Parisen, bazen manifestaldi bat, uh, migratzaileen alde, eta aspalditik pentsatua zena, debekatua izan zen, ala ere bosteun persona bildu zen, eta manifestalia iragantzen. Iragantzen, baina eh, errepresua guai marxal sari dute, eta persona batzu, jadani komokatuak izan dira, komisialdegira, berba inkulpatuak izango dira, eta ikusten da, zertarako baliatzen den urgentza egoera eta lege hori. Eta hori da ere, xalatu eh, nahi duguna, ikusten dugu ere bai, e, du, eh, bada, bi urte edo, berba gehiago ere, eh, ari diela, antolatzen kop ogoita bat horren inguruan mobilizazio askarak munduan zehar, eta nola ez, frantzese eta parixen, parixen iraganen baita, eta uh, egoera rehabilitzen da, entzuzen mobilizazio guzti horiek uh, debekatzeko. Eta gu posten gira, entzuzen, uh, eh, menten duko baitira, eta denetatik heldu dira deiak, entzuzen, mobilizazioak menten zearen alde. Mhm. Eta mobilizazioak mantentze alde hortan, ziste eh, beldur justuki, eh, beha ipatzen den beldur horren inguruan, uh, bat izaitea ere, hola denak elgarrekin biltzeak? Hor, zinez, uh, azpimaratu behar dena, uh, da, mobilizazioak diela debekatzen. Eta bestalde, uh, onartzen dira uh, antolatuak diren festak, festa publikoak, adibidez eguberriko merkatuak, mm -hmm. edo kirol ekitaldiak. Beraz, hor ikusten dugu uh, ezberdinki baliatzen dela legea eta uh, seguritaten horrean izenean zer den debekatzen dena edo oztopatzen dena. Ez dugu eran nahi horrekin debekatu behar direnik eh, beste edo kirol ekitaldiak alderantziz. Uh, eh, segitu behar dugu bizitzen eta segitu behar dugu borrokan borroka soziala, bereziki mundu zuzenago baten eh, aldego, aldeko borrokak, zinez beharrezkoak baitira eta guguko erreten duguna da entzuzen uh, besteak beste da esi uh, ematen alzaion erantzun oberena dela hori. Uhum. Eh, ba izan da hor, eh, azpimarratzen duzun eh, bezala, onartuak dira bakarrik, beraz bai, merkatua adibidez aipatu da, egoberiko merkatua prefetak ere azpimaratzen duen bezala hori be, onartua da, bainan mugimendu sozialak azkenean dira hemen de, debekatuak, eta hor, kopo geita bat aipatzen baitugu, hori baita ere aktualitatean bereziki, reiten duzun bezala, be, urteak antolatzen direla inguruko mobilizazioak, Olako mobilizazioak gelditzeak edo debekatzeak zer ondorio du azkenean gailu handi hoien parean mobilizazio soziale lik gabe gertatzea azkenean? Ba, Erran nahi luke, eh, ez da hola gertatuko, zeta, zeren eta jendea biziki motivatua baita, ahontongi baitakigu ze ondorio ukaen duen klimaren erraldaketak, eta hori benetan saiestu behar dela, eta hortarako guk eritar gixan denek badugula zerbait erraiteko, eta erran behar dugula benetan behar diela neori zorotzak, orain danik, bedeala uh, eh, hartu, Uh, klimaren er eh, muristeko, ez gertatzeko eta presionatu behar ditugu absolutoki estatuak eta gobernamenduak, hor uh, palixen milduko direnak, neoriak, har ditzaten. Eta hori da, gure bete behar funtsezkoa da, funtsezkoa da jendartearen zat, frantziako, eskualeriko, eta mundu osoko jendartearen zat. Ondorio, bisikilatzak izango baititu klimaren eraldaketak, eh, populazio oso eh, guzien zat, munduan zehar, eta bereziki geniat populazio pobreen entzat. Eta ondorio, latz oiek, berditugu saiestu euh, eta berditugu muriztu eta hor badugu benetan uh, erantzunkizun izugarria. Ezin dugu gaur egun etxean egon, berdugu kalera, atera eta erran benetan neurriak hartu berdituztela. Eta eh, atera les dugu ere justizia sozialaren alde eta neurriak hartzeko horren uh, Kopo bat eh, hortan lanean eh, ari behar liteike, uh, zuzi konfiantzarik kopo geita baten uh, baitan? Konfiantzia dut bereziki jendearen mobilizazioetan, Usu uh, duek hartzen baitituzte erabaki batzu beste interes batzuen araberan. Eh, interes ekonomikoak edo multinazionalen eh, presiopean. Eta gutiagotan e, eh, populazioen e, interesen araberan. Eta hor izan behar gira entzuzen bernementuei erraiteko guk ze behar dugun, zer nahi dugun, norako mundua nahi dugun, eta hartu behar dituzteran horiak horren alde. Mhm. Dominika da ger, uh, larun bat goizean, bai erriko etxain beraz, itzordua emana, ama iru eragile desberdinak, momentu izenpetu dute, beraz, eh, deialdi hori, eta, be, eh, izendatzeko batzu, hain eta, kadibidez, bizi, elbe, edo eta, NPA ere tartean direlarik. Bire esker gurekin egonik atxalde hontana. Bire esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Ostegununtako jokozkan posa joan kirolaren aktualitate zabala aipatuko dugu eta hortarako hiru aditu izanen ditugu mainaren inguruan, San Parasu, Pantzoltzo Mendi eta Pol Mendibururekin solastatuko gira. Zuek ere saio hortan parte hartzen alko duzue, usaian bezala, zuen galdera edo oarekin, telefono 0 bos bos behatzi bos behatzi 0 bat telefono zenbakira deituz, ostegunean berean, edo jadanik e-mailez, jokozkampo abildua euskaliratiak.info elbidera edo Twitter konduaren bidez ere, jokoz azpiko marra, kampo! Jokozkampo ostegun guziz zazpitatik zortzietara, zuzenean euskal iratietan. duela bihaste, hirutan oita sei oik elep edo hiri elkargo bakararen alde egin dute. Gure hostirale untako gomitak goiz behin, Marian Antoinette Echebarren urepeleko hau oia eta Jean Aniozbe ere xarako hau oia. Eta laster, lau minuturen buruan berrienten hori euskal jatietan usaian eh, kantuz kantu aipatzen dugu gure maia muruaga lagunarekin, baina gaur nik egiten dautzea eta ipamena, aste buruntakoa be utxegin duzuen saio bat izango delakoan berri zentzuten alko baituzie uh, eh, euskal antikoa taldearekin egin zuen kantuz kantu emankizuna euskal antikoa barkatua, bar, <laughs> barkatua, barkatu, e, eh, bezer da, hemen proposatzen zet, sibilaren profesia kantuen profezia kantua zuten duzie hemen eta erramezala euskel antikoa deitzen da talde eta proiektu hau kantuz kantu emankizunean kizunean entzungai beraz larumat goizana meketan maia muruagarikin. Eta horrekin agurtzen zaituztet gaur, nik bihar arte erraiten dautziet eh, goiz berrin eta hitz eta putzen ondoko itzorduak, ostiral gauean behatzietan eta larumaten atxaldeko lauetan, asteuntako txarrena oberena eta beste guzia entzungai, seiak euskal irratietan.